Maria! Maria! Oh, Maria! Estou enamorado por ti, Maria! Ei, Maria! Ei, Maria! Ei, Maria! Ei, Maria! É, Micilano é Vamé! Ei! Tão, tão linda que esse rabetão Tô chonadão, dão, dão Dão nesse bundão Cai rabetão, tão Tão, tão, tão no chão Cai rabetão, tão, tão tão, tão, tão no chão, cai rabetão, tão, tão, tão, tão no chão, cai rabetão, tão, tão, tão, tão, tão no chão. Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada. Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada. Cai rabetão, tão, tão, tão, tão no chão, cai rabetão, tão, tão tão, tão, tão no chão, cai rabetão, tão, tão, tão, tão no chão, cai rabetão, tão, tão, tão, tão, tão no chão. Maria, Maria, ô Maria, estou enamorado por ti, Maria, ei Maria, ei Maria. Ei Maria, ei Maria. Ei, Marcelano é vamédia, ei. tu tá tão, tão linda que esse rabetão Tô chonadão, dão, dão, dão nesse bundão Cai rabetão, tão, tão, tão, tão no chão Cai rabetão, tão, tão, tão, tão, tão no chão Cai rabetão, tão, tão, tão, tão no chão Cai rabetão, tão, tão tão, tão, tão no chão. Eu vou fazer uma serenata só pra te ver dançar pelada. Eu vou fazer uma serenata só pra te ver dançar pelada. Cai betão tão, tão, tão, tão no chão. Cai betão tão, tão, tão, tão, tão no chão. Cai betão tão tão, tão, tão no chão, cai rabetão, tão, tão, tão, tão, tão no chão. Ei, Maria, ei, Maria, usurpadora. Maria, estou apaixonado por ti.